عم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة طلت رمضان رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب اللي من شمزار وجهي وجهي القرآن القاسم من ديس القرآن شكرا وجهي من وجهي قاتل سجن وأقوم بالحفاظ صحبتي عايزين عطول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا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 Tribina je humanitarnog karaktera. U kutijama koje ste vidjeli na ulazu možete donirati novac koji će koristiti porodicama iz Sanđaka slabijeg materijalnog stanja. Iskoristit ću priliku da im musafire iz Bosne, Beograda, prije polja Sjenice, Tutina, Bijelog polja, Rožaja i Bara. Profesor Hajrudin Ahmetović je rođen u Gračanici. Završio je Islamski fakultet u Medini na ocijeku Dava i Akvida. Po, povratku u Bosu i Hercegovinu aktivno radi na polju Dave. Održao je veliki broj predavanja na razne teme, kao i veliki broj tribina. Prenao je i sudjelovao u prevođenju nekoliko knjiga istaknutih islamskih učenjaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.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 Ramazan je mjesec promjena. Zasigurno za onoga koji želi uspjeh sebi na Dunjaluku i Ahiretu. Poslušali smo kuranske ajete iz sure El-Bekara na 28. stranici. I oni koji se druže mnogo sa Kur'anom, ehlul Kur'an, dobro znaju da uzvišeni Allah u cijeloj knjizi kada govori o mjesecu Ramazanu posto i propisima posta govori samo na ovom mjestu. O drugim propisima govori na raznim mjestima. doći o mjesecu Ramazanu i mjesecu postu govori samo na ovom jednom mjestu, nigdje drugo. Čime želi Allah subhanahu wa ta'ala indirektno nam ukazuje da dobro izučimo te kuranske ajete, da dobro vodimo računa o mjesecu Ramazanu, da dobro vodimo računa o ibadetima u tom mjesecu. I ono što Allah dželjavala svakako spominje u tim kuranskim ajetima. Ramazan je mjesec dobra, mjesec bereketa, mjesec Allahove milosti. I svima nam je to dobro poznato kroz šarijatske tekstove, kroz kuranske ajete, i hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Sve to uzvišen mi dao to ogromno dobro. Allah mnogo više nagrađuje za dobra djela. Allah subhanahu wa ta'ala džinske šeitane udaljava od ljudi da bi što je god moguće više činili dobrih dijela da bi se približili Allah. Allah daje da činimo dobra djela, da se sustignemo loših djela, da bismo se što je god moguće više približili Allahu, da bismo učinili ibadeta. Mi ne živimo na e, dug životni vijek kako su živjeli narodi prije nas. Živjeli su stotine godina i to nije bilo tako daleko. Čak pred sami dolazak poslanika alihi salatu samo ljudi su znali živjeti stotine godina. Mi živimo daleko, daleko manje. Kako je došlo u hadisu, životni vijek moga umeta između 60 i 70 godina, rijetki su oni koji dožive, koji dožive više. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje nam te određene prigode prilike, zlatne prilike da što je god moguće više učinimo dobrih dijela, međutim nemojmo nikada zaboraviti. Zbog čega je to sve Allah propisao? Da se približimo njemu. Allah dželovala sve što je propisao, sve što je naredio, sve što je stvorio, stvorio je radi sebe. Da se Allahu dželovala približimo. Pa mjesec Ramazan zgodna prilika, najbolja prilika da se približimo Allahu subhanahu wa ta'ala, zatim da nakon mjeseca Ramazana nastavimo tim istim putem. Zasigurno, nećemo doživjeti ni mjesec Ramazan, ni ibadete u njemu. Ako putem tih ibadeta doista ne budemo namjeravali Allaha dželovala ako putem tog ibadeta ne spoznamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne shvatimo da trebamo biti uvijek uz Allah, da trebamo tražiti uvijek u blizinu, da što je god moguće više se upoznamo sa Allahom. Svjedoci smo i ne trebamo bježati od naše stvarnosti da mnogi od nas nakon mjeseca Ramazana dobro posustanu neka mjesec Ramazan, barem ovaj, bude mjesec velikih promjena u našem životu. Nećemo napraviti veliku promjenu dok ne upoznamo našega gospodara. Dok ne shvatimo da nam je naš gospodar najpreći. Da nam je njegova blizina najpreća. Čovjek na Dunjavuku upušta se u razne dunjavučke poslove i nema smetnje. Živimo na Dunjavuku i moramo raditi za dunjavuk. Ne smijemo zaboravljati svoj udio kao mi na koji isto tako ni na Ahiretu. Kada želimo stupiti u te brojne dunjalučke transakcije, poslove, upoznajemo se s ljudima, u pitanju je naš imetak, u pitanju je naš obraz, da ne izgubimo, u kontaktu s tim ljudima, u pitanju imetak, u pitanju obraz. Jeste, dakle, to je dragocjeno, vrijedno, to je sveto. Ali koliko poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala, od, od njega nam sve ovisi. Sve nam ovisi. Upoznajemo se sa budućim puncem upoznajemo se sa budućim priklom, upoznajemo se sa budućim poslovnim partnerom, što je god moguće više jer je u pitanju naš imetak i naš obraz, naša čast, ali u pitanju naš ahiret koji je nemojmo nikada i nikada i nikada zaboraviti vječano. Nema više povratka. Taj ahiret ovisi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko poznajemo Allaha? Drugi je mnogo više poznajemo Allaha koliko uvijek, na svakoj tribini, na svakom predavanju, kad god traže od mene da pričam, pričam o Allahu i pozivam, pozivam i prozivam svakog od nas. Kada bi neko ušao sada na vrata i rekao momci, djevojke, sve fino, braću muslimani, sve fino, ali samo pet minuta pričajte mi o svome gospodaru. Kome padate na srdu? Koliko znamo za Allaha? Da nas neko zatraži od nas da mu pojasnimo ko je Allah, kome padamo na seždu, koga obožavamo. Da li, da, bismo mogli pričati pet minuta? Upravo to je razlog zašto nakon mjeseca Ramazana mnogi od nas posustaju. Zašto se mijenjaju dobrim dijelom, zapostavljaju pa neki čak i ostavljaju vjeru. Zato što nismo shvatili Allaha subhanahu wa ta'ala kako treba. Zato što ne izučavamo Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa dana njegova uzvišena svojstva. Neka mjesec Ramazan bude nam prioritet u njemu da izučavamo Allaha dželavala, njegova imena, njegova svojstva. Da promatramo njegova stvaranja. Kako je Allah dželavala nas slavno stvorio. On daje dokaze svoga postojenja, svoje jednoće, svoje uzvišenosti, savršenosti u nama i oko nas a gledajmo da se upoznamo što je god moguće više sa Allahom, da se približimo Allahu, ne i Allah sutra bio uz nas. Šta nam vrijedi? Da imaš na dunjavku sve, ako sutra na ahiretu ne budeš imao Allaha u sebi. Šta ti vrijedi? Šta si to dobio ako sutra Allaha ne nađeš u sebi? Šta si to izgubio ako Allah bude uz tebe? Da si živio na dunjavku, ne znam ti kako, teško, provlačio se, kraj s a pa sutra Allah bude uz tebe. Kako je došlo u hadisu? Možda čovjek koji je prašnjan, koji se odbija s vrata da zamoli Allaha, Allah bi mu odazvao se. Mi počesto mislimo da je u imetku, da je u ovome, da je u onome. Danas mnogi gledaju i postavljaju te kriterije, da je to mjerilo nekog dobrog insana. A ljudi možda koji tu žive oko nas, koji su namazđije, redovno na namazu, dove skruženo Allahu subhanahu wa ta'ala, možda su daleko, daleko bolji od nas. Gledajmo da se upoznamo sa svojim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa da žurimo, da se odazivamo i nakon mjeseca Ramazana. Kako mjesec Ramazana i nakon mjeseca Ramazana? Što god čujemo, rekao Allah, rekao Allahu poslanik alihi salacom, da budemo prvi. Prvi uvijek prvi. Zašto generacija ashaba je neponovljiva, generacija. Zato što nisu nimalo oklijevali i poznati su nam brojni primjer iz njihovog životopisa. Kako su se brzo odazivali Allahu i njegovom poslaniku? Prije svega poslanici, ili tako? Kada kaže Musa alihi salatu tu ilike rabbi li tarda. Ja sam požurio tebi, gospodar moj, da bi bio zadovoljan sa mnom. Jesmo li svjesni šta znači Allahovo zadovoljstvo? Koliko mi žurimo i žudimo za Allahovim zadovoljstvo? Je li tako Allah dželle u suri Tawbe govori o džennetu. U džennetu ima ono što oko nikada nije vidjelo. Uho nikada o tome nije slušalo. Ljudski razum nikada o tome nije razmišljao. Međutim, Allah dželle opet nakon kazivanja o džennetu i džennetskim uživanjima kaže وَرِدْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ Allahovo zadovoljstvo je veće od svega toga. Zato što je džennet i ono što je u džennetu stvoreno, a Allahovo zadovoljstvo je od uvijek i za uvijek. Sa Allahom dželovala, zato je bolje. Koliko mi žurimo za tim zadovoljstvom. Poslanici žurili su. Kada je trebao da se susretne, da dobije objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, požurio ispred svoga naroda Musa. Pa kaže, gdje su tvoji? Zašto si požurio ispred svoga naroda? Požurio sam da bi gospodar bio zadovoljan sa Poznati su nam primjeri ashaba, je tako promjena kible, skoro se govorilo u zadnjim danima o tome. Kako je došla promjena kible, pa su se promijenili na ruku. Nakon što se desila promjena kible, kažu na ikindi namazu, pojedini ashabi su se vraćali s tog obavljenog namaza sa Allahim poslanikom, ali i prošli su pored ljudi koji još uvijek klanjaju prema staroj kibli, a to je potpuno tako na drugu stranu bilo. Pa je glasno povikao, svjedočio sam, klanjao sam nama sa Allahom, poslanikom alihi salacom prema Kabi. A pa nisu rekli, dobro, da klanjamo još ovaj namaz, ili... Otresli glavom i rukama preknuli namaz ponovno, okrenuli se prema novoj kirbi, otpočeli ne, već onako na ruku. I nije problem tako za zadnje satove, samo se okrenuli, međutim za one prve safore, trebali su na ruku skroz da pređu ispred. I Nisu Kada je došla naredba za pokrivanje, došla je naredba kada kažu na večer. Došli su kur'anski ajte, pa se ashabi vraćali i svojim suprugama učili te kur'anske ajete. Rekli su, dobro ima do sabaha, a ima do sabaha još vremena. Kada budemo trebali na sabah, mi ćemo onda ne, već su tek tada, odmah, čim su čule kur'anske ajete, o pokrivanju odmah tada su cijepale svoje ogrtače i pripremale se za namaz. Abdullah ibn Omer Allahu anhuma kada je čuo poslanika alihi salacom kako kaže za jednu od početnih dova Allahu akbaru kebira Alhamdulillah ketira wa subhanallahi bukratan kako se meleki natječe koji će zapisati tu dovu kaže nakon što sam čuo te riječi poslanika alihi salacom nikad više ja nisam izostavio tu dovu žurili su Čudili su da je s tobom moguće više se približe Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato gledajmo i mi. Onaj koji tvrdi da voli Allaha i njegovog poslanika, najbolji dokaz te njegove ljubavi jeste odazivanje Allahu i njegovom poslaniku. Tvrdiš da voliš Allaha, dokaže. Svaka tvrdnja treba da se dokaže. Tvrdiš da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala koliko Allahove vjere ima pri tebi. Tvrdiš da voliš poslanika alihi salacom koliko sunneta njegovog ima pri tebi. Kako da voliš nekoga, ne poznaješ ga. Kako da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Pet minuta da nam neko priča o Allahu, bojim se da ne bih mogao. Pet minuta da neko priča o poslaniku alihi salatu salam, Allah nas njime izvadio iz tmina. Izveo nas putem njega iz tmina. To je najbolji čovjek koji se ikada pojavio. Čitajte Kur'an od početka do kraja. Nećete naići na odlike blagodati koje je ukazao Allah, Allah dželjavali svom poslaniku Muhammedu alihi to sam niste naći nikod kojeg drugog poslanika. Čitate Kur'an, tako je, ovo sada mjesec Ramazana, hajde da pronađemo tu Kur'an. Da li igdje Allah subhanahu wa ta'ala u Koranu doziva nekog drugog od poslanika vjerovjesnika poslaniče, vjerovjesniče? Ne. Sve jednog doziva po imenu, tako? Ja Nuh, inneho se min Kada je Nuh zavapio, njegov sin se počeo tušiti nakon što je rekao ja ću se ispeti na najvisočije vrdo, kaže nema danas brda koje će te sačuvati. Pa se počeo gušiti, a Nuh dovi, gospodar, obećao si da ćeš spasiti moga sina. O Nuh, on nije tvoj sin, on nije iz tvoje porodice. وَنَادَيْنَهُ أَيَّا Ibrahim Kada je Ibrahim vidio u snu šta treba da uradi i krenuo da sprovede tu Allahovu naredbu, Allah ga je dozvao o Ibrahime. Ja Musa, inni stafejtuke ale nasi bi risalati o bikelami. O Musa, ja sam tebe odabrao između svih ljudi po poslanici, po razgovoru sa mnom, tako sa svakim poslanikom. Međutim, za Muhammed alihi salatu sam nigdje ne doziva ga imenom. već kaže, ja ejuhan nabi, hasbuke Allahu, wa meni Ja ejuhan rasul, ma unzile ilike min Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zaklinje se mnogo čime, ali tako? Narošto u zadnjem džuzu. Ogroman broj zakletvi. I kada pogledamo čime se Allah zaklinje i zašta se zaklinje, vidjet ćemo da je to od ogromne važnosti. Zar nisu poslanici bili Allahova najbolja stvorenja? Zašto se Allah onda ne zaklinje njima. Zaklinje li se Allah subhanahu wa ta'ala nekim od njih u Kur'anu? Samo Muhammedom. Sallallahu alaihi wa Samo Muhammedom. Lamo ruke, tako mi tvoga života. O Muhammedu. Jeste li ikada razmišljali o kur'anskom ajetu nakon što Allah subhanahu wa ta'ala govori o svim prethodnim poslanicima i cima kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Ulaike alledine hedallah hudahum uktedi to su oni koje je Allah uputio pa se ti za njihovom uputom povedi. Kako razumijevate ovaj koranski ajat? Kaže šejh Sadi, šejh šeha Usajmina, rahmetullahi alihima, poslanik Muhammed alihi salatu sam je trebao da slijedi svakog prethodnog poslanika, vjerovjesnika, da sve ono što su oni imali pojedinačno kod sebe, da on ima kod sebe. Sve ono što su oni uživali, da on ima zato je najbolji čovjek. Zato je najbolje stvorenje. Zato će nad njim se otvoriti kabor. Prvi, li tako? Zato će prvi preći preko sirata. Zato će najviše imati i sljedbenika. Ili tako, jedne prilike poslanik Alihi Salopsom kaže svojima shabima jeste li zadovoljni da vam pripadne trećina u džemnetu? Trećina džemneta. A mi smo sljedbenici poslanika Alihi Salopsom 70. umet, je li tako? 70. umet. Bilo je 69, mi smo 70 umeti Pa nama 70-ima kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne trećina? Pa su rekli, Allahu akbar, la ilaha illallah, kako da ne budemo zadovoljni? Kaže, jeste li zadovoljni da vam pripadne polovina dženeta? Allahu akbar, la ilaha kaže, vama pripadaju dvije trećine dženeta. Čovjek koji će imati najviše sedbenika. I zato je najbolji insan. Svaki od nas kad god se poduči nekim, nekom propisu, praktikuje propis, svaki novi musliman nagradu za njega ima poslanik Muhammed Alehi salacom. Od svakog od nas. A imat će najviše sljedbenika. Pogledajte koliko. Zato nastojimo u mjesecu Ramazanu što je god moguće više da se upoznamo sa Allahom, sa Allahovim poslanikom alaihi salatu Učimo Kur'an s razumijevanjem, pogotovo zadnji džuz ako ne možemo cijeli Kur'an da pročitamo s razumijevanjem, onda barem s razumijevanjem pročitajmo zadnji džuz. U njemu se Allah najviše obraća čovjeku. U njemu se nalaze ogromne poruke i pouke. Samo u zadnjih deset kuranskih sura, samo u suri Inna al samo u suri idha da nasrullahi wal fetr, nalaze se ogromne pouke i poruke za onoga koji razmišlja. Isto tako, u mjesecu Ramazanu, jer tako svjedoci smo. Jer u pitanju je naš post, ako nekome kažem nešto loše, ako nekoga opsujem, ako nekoga uvrijedim, ako nekoga uznemirim, bit će doveden u pitanje moj post. Mi treba da postimo cijelo vrijeme. Od ovih stvari upravo post je propisan da se popravimo, da biste se sačuvali griha, da se popravimo, da se izgradimo, da imamo lijepo mišljenje o drugima, da govorimo blage, lijepe, korisne riječi drugima, da budemo u hizmetu drugima. Neka mjesec Ramazan bude jedinstvena prilika za naš odgoj. Da se odgojimo i nakon mjeseca Ramazana budemo takvi. Sada smo, Allah najbolje zna, više nego li ikada potrebni jedinstva. Sada smo više nego ikada potrebni međusobnog potpomaganja Poznato nam je Musa, iako je bio poslanik, vjerovjesnik, tražio od Allaha da ga potpomogne bratom Harunom. Ibrahim, iako je bio poseban vjerovjesnik, otac vjerovjesnika, traži prilikom gradnje Kabe da ga Allah pomogne s njegovim sinom. Muhammed alaihi salatu sam najbolji, najodabraniji poslanik, vjerovjesnik. Allah mu dao posebne blagodati, preveo ga iz Mekke u Kuc, zatim u najvisočije sfere, dao mu mnogo što, što nije dao drugima. Međutim, poslanik Alihi Salatu sam, kako je zabilježen u vjerodostojnom dva puta ujutro i večer, svaki dan u Mekije dolazio je Ebu Bekru i s njim razgovarao, potpomagao se. Ako je tom bio potreban toga, mi nismo, jeli, danas smo više nego ikada potrebni. Ničiji život na Dunjalku ne može se normalno odvijati bez potpomaganja s drugima. Kako kaže ili Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ljudski život na Dunjalku ne može se u potpunosti odvijati kako treba bez međusobnog potpomaganja. Gledajmo da se potpomažemo, gledajmo da pozivamo ka jedinstvu. Primjer vjernika je poput tijela kada bilo koji dio tijela se razboli, cijelo tijelo osjeća nesanicu. Kada nekome od nas nešto treba, svi se trebamo odazvati njegovoj potrebi. Za nije također došlo u drugom hadisu da su vjernici poput zgrade, poput građevine, jedan drugog podupiru. Danas su muslimani poniženi, dole su negdje ispod ne smiju ni da dignu glavu. Zašto? Zato što rade jedan protiv drugoga. Ne treba niko da dođe sa strane. Mi jedni protiv drugih radimo. Ako hoćemo da budemo visoki, poput visoke građevine, gdje se cigle redaju jedna na drugu, moramo se i mi podupirati. Moramo se potpomagati. Nećemo se potpomagati zasigurno sve dok ne budemo imali lijepo mišljenje jedni o drugima. Neka mjesec Ramazan bude, dakle mjesec lijepog mišljenja jednih o drugima i da nakon mjeseca Ramazana nastavimo takvi biti. Čitajmo kuranske ajete koji nas postiču na lijepo mišljenje. Ajeti koji su objavljeni povodom naše majke Ajše radijallahu anha. Kako Allah subhanahu wa ta'ala tamo nam se obraća svima, jeste povodom toga je objavljen, ali kuranski taj ajet i cijeli Kur'an vrijedi do sudnjeg dana. Zašto niste mi to prevodimo jedni o drugima pomislili dobro. Ne, doslovan prijevod i najljepši prijevod jeste zašto niste o sebi pomislili dobro. Allah ti kroz taj kuranski ajet kaže volam da je on ti i da si ti on. Da treba da živimo poput jednog tijela. Moramo imati lijepo mišljenje. Da bismo se potpomagali. Nećemo imati lijepo mišljenje dok ne očistimo svoje srce. Od zavisti, zlobe, mržnje u mjesecu Ramazanu očistimo svoje srce što je god moguće više. Od zavisti, zlobe, mržnje, pakosti, lošeg mišljenja. Pomozimo se u čišćenju našeg srca. Od njega će nam ovisiti naši ibadeti u mjesecu Ramazanu i nakon mjeseca Ramazana. Pomozimo se sa Allahom. Sve što nam treba, tražimo od Allaha. Allah nam je najpreći. Allah se srdi kad od njega ne tražimo. Je tako? Onaj koji ne traži od Allaha kao da želi da kaže ja nisam ovisan o Allah. Ja ne trebam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala se srdi kada ne tražimo od njega. Tražimo od Allaha. Bez Allaha ne možemo nikoliko je treptaj oka. I iskreni vjernici to dobro znaju. Tražimo od Allaha. Poslanik alihi salatu uslam je dobio Allahume inni evuke qalban salim. Allahume inni evuke salim što bismo mi trebali. Obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, gledajmo da imamo lijepo mišljenje. Kada čujemo nešto, kada vidimo nešto, to tumačimo na najljepši mogući način. Ona radi Allahu ta'ala kaže svaku riječ koju čuješ od svoga brata, nemoj je lošom tumačiti sve dok postoji najmanja mogućnost da je možeš protumačiti na lijep način, dobar način. Tražimo opravdanje jednim drugima. Tražimo opravdanje jednim drugima. Pozabavimo se drugima kada je u pitanju njegov hajr. Kada ga trebamo popraviti, posavjetovati i opet vodimo računa kako treba posavjetovati, jel tako, da ne bude to razotkrivanje. Ali što se tiče mahana, bježimo što je god moguće dalje od brata muslimana. Pozabavimo se svojim mahanama. Ne bavimo se tuđim mahanama. Da živimo ne znam koliko. Ne možemo očistiti svoje mahane, svoje propuste. U mjesecu Ramazanu s te strane posvetimo se sebi. Brojimo svoje mahane. Preispitajmo se koliko smo iskreni, koliko smo od emaneta, od povjerenja. Nemojmo dovoditi u pitanje svoje ibadete zbog onog našeg čarobnog halali. Obećamo i na kraju kažemo halali. Nešto malo iskrslo. Nismo ispunili svoj emanet i na kraju kažemo čarobnu riječ halali. Šta je rekao Omer radijallahu talan? Ko hoće neka konja, neka konja. Ko hoće neka posti, neka posti, ali neka zna da nema islama onaj koji nema emaneta. Neka zna da nije musliman onaj koji nije od povjerenja. Ebu Bekr radijallahu talan kaže možeš mi pričati ko si i šta si, međutim da te vidim na emanetu. Kakav si? Kakvi smo kada su u pitanju naši emaneti? Koliko smo od povjerenja? Koliko govorimo iskreno? Sada u mjesecu Ramazanu trudimo se da ne psujemo, da ne lažemo. Allah vidi. Allah vidi i nakon mjeseca Ramazana. A gledajmo da očistimo svoj jezik, da očistimo svoje srce, da što je god moguće više približimo sa Allahu subhanahu wa ta'ala i da što je god moguće više popravimo svoj odnos prema Allahom drogojima, Allahom stvorenima, makovanim nikada možemo zaboraviti da je naš ibadet uvjetovan, uvjetovan, da će biti primjen kod Allaha subhanahu wa ta'ala samo ukoliko budemo imali lijepo ponašanje prema njegovim robovima. Mnogi kuranski aspekt, tako Allah na početku spominja obožavanje njega jednog jedinog, zatim činjenju dobročinstva svim ljudima. Kažu u hadisu poslanika alaihi salatu samom boji se Allaha gdje god bio i s ljudima se obhodi na najljepši mogući način kažu islamski učenjaci da neće ti biti primljeni bade kod Allaha sve dok ne budeš sa lijepo odhodio prema Allahovim stvarima. I poznat nam je hadis Muflisa, je li tako? Bankrota. Kada je upitao poslanik Alihi Salapsom, ko je bankrot u momentu? Šta kažete? Pa su rekli onaj koji nema novaca, niti onaj koji ima imetka da proda, pa da dođe do novaca, kaže ne. Bankrot u je momentu jeste onaj koji dođe s namazom, postom, zekatom na sudnji dan, sve, sve, sve mu primjeno. Obavezni namaz, dobrovoljni namaz, sve. Obavezni post, dobrovoljni post, sve. Zekat, sadaka, sve primjeno. Međutim, mi imamo lijepo ponašanje prema drugima. Ovoga je potvorio, ovoga je ogovorio, ovoga je častu hranio, ovoga je udario, ovoga, ovoga, ovoga, pa će se uzimati od njegovog namaza, uzimati od njegovog posta, uzimati od njegovog zekata, dok se sve ne potroši ali nije izmirio nanesenu nepravdu pa će se uzimati od njihovih loših djela i davati njemu dok ne bude sto ljudima. Nemojmo dozvoliti se da tokom cijelog dana i badetimo, postimo i posebnom se i badetu nalazimo. Allahu Đalavala to je jedan od najboljih ibadeta kada kaže fe inne voli, ene bihi, post je samo za mene, ja za njega posebno nagrađujem ko posti 70 godina, Allah dalje njegovo lice od džehennemske vatre i drugo dolazi, a i kaže, Allah poslaniče šta da radim, to je najbolje djelo, na tebi da postiš. Mislim da nemamo pravno djela. Nemojmo da se nalazimo u tom ibadetu tokom cijelog dana, posebno tako dakle, nakon što se iftarimo, iftarimo se braćom muslimanima, sestrama muslimanima, govorimo njima. Gledajmo mjesec Ramazan doista bude mjesec velikih promjena u našem životu nakon što ćemo spoznati našeg gospodara što je god moguće više i shvatiti i baditi koje nam je propisao Bože. Ne bih kao dudim onim Allahom subhanahu wa ta'ala da nam dadne bereketa u ovom preostalom vremenu mjeseca Ramazana, da nas oživi u mjesecu Ramazana i oživi u mjesecu Ramazana prosvjeti i badetima, da što je god moguće više činimo badeta, radi Allaha, njemu jednom jedinom, da ga spoznamo kroz što je god moguće više, da se približimo njemu što je god moguće više, ne bi nas on, ako Bog da sutra približio sebi na sudnom danu. Subhanahu wa ta'ala, da naš sljedeći gost je magistar Hakiz Anan Mrkonić. On je rođen 1979. godine u Kotovskom, te je stekao osobno obrazovanje. Usled ratnih dejstava sa roditeljima se seli u Sloveniju, odakle šalje aplikaciju za upis u srednju školu u Kuvetu. Allahovom dozvolom biva primljen te uspješno završava srednje obrazovanje. Nakon završetka srednje škole aplicira na Kuvajtskom univerzitetu, fakultet šerijata, te bila primljen nakon dvije godine čekanja. Uspješno završava šerijatski fakultet sa prosjekom 9.7 od 10, te upisuje, te upisuje postdiplomski studij koji je okončao. Aha, se وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد zahvatu pred Allah subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame na njegovu častnu porodicu, na njegove sahabe, te na sve vjednike koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallame na pravom putu dostupnjeg dana. Jedne prilike, posle smrti poslanika alaihi salam, Ebu Bekir radijallahu anhu je imao običaj da kao halifa muslimana obilazi jednu staricu i da joj pomaže, kuha, čisti, hizmeti. Omer radi Allahu anhu kao osoba koja se uvijek u svom životu takmičila sa Ebu Bekrom radi Allahu anhu, ga je pratila i pokušao je da otkrije gdje on to svaki dan ide i šta to radi. I kada je ugledao Bekra šta radi, kako čisti, kako hizmeti, rekao mu je poznatu rečenicu etabtel hulefae min ba'dike ja Ebu Bekr. O Ebu Bekre, ti ćeš otežati funkciju halife onima koji dolaze poslije tebe. Neugodno je, teško je onaj, doći čovjeku miskinu, ovako kao sam ja, na ovo mjesto poslije mog brata šeha Herudina i nešto govoriti. E, jedne prilike Al Abbas, Amidža poslanika, salam, pitali su ga ko je stariji, ti ili A mi znamo da poslanik kada je samo devet tamidža, od tih devet tamidža samo dvojica su bili muslimani. Al-Abbas i Hamza. Nama Al-Abbas je bio stariji od poslanika, ali salam. Pa su ga pitali, ko je stariji, ti ili poslanik? Pa je Al-Abbas rekao, on je stariji. Ali ja sam se prije njega rodio. Mjesec Ramazan je prilika da čovjek promijeni svoj život. Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao sva svoje stvorenje i učinio ih različitim. Odlikovao je vremena nad vremenim, pa je mjesec Ramazan najbolji mjesec tokom godine. Lejletul Qadr je najbolja noć, dan Refata je najbolji dan i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala svoja stvorenja odlikovao jedni na drugim. To je prva stvar. Odlikovao je mjesta nad mjestima, pa je odlikovao Ajvatovicu e, Meku nad ostalim mjestima. Tako da su Bosni tema Ajvatovice i ostale stvari. Odlikovao je Allah Meku nad ostalim mjestima. Odlikovao Medinu nad ostalim mjestima. Odlikovao mjesto Kuc nad ostalim džamijama. I Allah je subhanahu wa ta'ala tako sva stvorenja stvorio. Odlikovao je ljude, pa je neke od njih učinio poslanicima. Kaže Allah, tilke rusulu, 253. majicu od Bekare, tilke rusulu, fadlalna ba'dahum ala ba'd. To su poslanici koje smo jedne nad drugima odlikovali. Mi svi isti. Imamo ulul azim rusul, tako dalje. To je opće poznato. Allah je svoje milosti nama dao sezone, prilike da čovjek popravi svoje stanje. Da ona osoba koja je propustila tokom godine da iskoristi svoj život, da to nadoknadi u ovim sezonama, da to nadoknadi u Ramazanu, kada se svako djelo uveličava do 700 puta i više, da to nadoknadi u zadnjih deset noći Ramazana koji su najbolje noći i da to nadoknadi u letu tada I zato je Ramazan prilika koju čovjek ne smije propustiti. Jer ne zna insan da li će sljedeće godine ponovo biti živ kada Ramazan dođe. Koliko Allah voli post? Govori i činjenica da je Allah post propisao svakom narodu. Koliko Allah voli namaz? Govori činjenica da je Allah namaz nama propisao na nebu, a sve je bajati na zemlji. Zato, kada dođe Ramazan, kada dođe post, taj ibadet koji Allah voli, taj ibadet za koji Allah posebno nagrađuje, kao što je hadis Buhari, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u hadisu Kuciju, svako djelo čovjeka pripada njemu. Ila sol, osim posta, fa nehu li, wa ana esli bihi. On pripada meni i ja za njega posebno nagrađujem. Taj ibadet posta, uz ovaj ibadet namaza, treba čovjek da iskoristi u Ramazanu koji dolazi. Ramazan ima puno odlika. Ja ću se danas samo navesti neki od njih, tri ili četiri. Prva odlika mjeseca Ramazana jeste da je to mjesec posta. I post je specifičan ibadet. Post je ibadet u kojem mi ostavljamo ono što volimo pred svog gospodara. Nas je Allah stvorio duše i tijela. I naše tijelo ima svoje potrebe. Mi te svoje potrebe i nagone ostavljamo pred svog gospodara. I tako dokazujemo da smo njegovi robovi. A to je srži ibadeta. Da čovjek ostavi ono što on voli radi svog gospodara. A ne da ostavi ono što on nakon ne voli. Srži ibadeta je da ostaviš ono što voliš radi svog gospodara. Nas Allah iskušava sa stvarima koje su nama drage. I kaže, ako me voliš, ostavi ono što je tebi drago radi mene. Pa kaže Allah u ovom po kuciju, kaže ostavio je hranu i piće radi mene. A mi svi znamo koliko čovjek danas pogotovo naše vrijeme voli pojest pop. To je neki ima smisla u životu danas. Naje se i nakon. Ništa posebno sa ovakvom, slučaj dobro na ovdje strane. to je tako. Pogledajte, Allah u suri a šta kaže? Kaže, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Onaj ko se bude bojao susreta sa svojim gospodarom i svojoj duši nije njene prohtjeve zabranio, kaže Allah, tom će žele žene se biti. Dvije stvari sam čovjek da uradi, da se boji susreta sa Allahom i da ostavi zabrani svoju duši nije je prohtjeve. Što nije lagano. Dokaz ibadeta, dokaz da voliš Allah je da ostaviš ono što ti voliš, a Allah je rekao da to mene. Ja sam često ovdje primjer. To je uvijek tako. I opet ću navesti. Kao primjer čovjeka koji uđe u supermarketu. I u supermarketu se tamo odjel za alkohol. I odjel za alkohol kaže tamo ostavljam ovo u, u ime sve ove vrste ovdje alkohola, sve Allah alkohola. Pa malo pročeta, pa dođe tamo odjel za sinsko mjesto. I ovo ima Allaha Gdje Vjernik, on nema nekakvih nagona za sinskom mjestu To se mu gadi. I on to nije nekako iskušenje za čovjeka muslimana. I onda malo šeta dalje, pa vidi neku tamo lijepu hanomicu. Kaže, ovo ne mogu ostati dala sam. Jedina stvar koja, koju želiš, koju voliš, nju ne možeš odstaviti. A ono što bi nakon nakon ostavio, to se ostavlja Allaha To je neiskren. Treba ostaviti ono što duša želi, što voli, radi Allaha. Tako je u poslu. Zato je Allah kaže u Kur'anu Kerimu ja ila ladina amenu kutiba alejkum usijamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O vjernici, propisuje vam se posao što propisam onima prije vas da biste bili bogobojati. Znači svi narodi prije nas su imali post, popis. I mi danas imamo taj ibadet. I svrha tog ibadeta je da čovjek bude bogobojazniji. Da postigne bogobojaznost toliko mjeseca Ramazana. Druga odlika Ramazana je Kur'an i Kerim. Naš hafiz je pročitao ajetu koje mala kaže kaže šehol Ramadan ne lezi unzira fihi Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen, počela objava Kur'an i Kerim. Naši prethodnici su nastojali da mjesec Ramazan posebno iskoriste učenju Kur'ana. Kaže se da je većina njih učila po tri hatme mjeseca Ramazana. Kaže da ima Marko dostavio halku hadisa koji je imao i posjećivo se samo Kur'an kada mjesec Ramazana Dakle, moja braća, mjesec Ramazan je najveći dokaz protiv nas. Svi vi ovdje, u mjesecu Ramazan dokažete da možete bolje. I ja sam. Toko 11 mjeseci Čovjek traži se izbike. I da je zauzet, i da nema vremena, i da ima obaveze, tako dalje. Kad dođe mjesec Ramazan, ja ne znam odakle snaga ljudi. Vjerovatno to se zato što se šetani budu okolani, vrata da se otvori, vrata da se zatvori, pa čovjeka vidiš, ono koji ne može koliko mi je danes mjeseci da, da namaza treba, maša Allah, obrada si pet namaza od dana. Na file ne Hajde mu uči, nakijamo te radi ovdje, nakijamo ne ribi. Ovo da je iz vremena Sava izašao. Radi djela koja su nezamisliva u ostalim mjesecima. Kad završi mjesec Ramazan, mahne i kaže vidimo se sljedeći Ramazan. Ne može tako. Ti si sad dokazao da možeš. I mi svi dokažemo sad da možemo kad hoćemo, kad želimo. Ali se nam događa često da posustanemo i kao da je Allah samo mjesec, gospodar mjeseca Ramazana. A oni ostali 11 mjeseci onako. To je problem. Mi moramo ustajati. Mjesec Ramazan je prilika da se čovjek obnovi i da ustraje. Kažu učenjaci, da li želiš da znaš da su ti djela u Ramazanu primljene? Jedno od znakova je da poslije Ramazana ostanu ti plodovi kod tebe u svom životu. Da tvoja veza sa Kur'anom se ne, ne prestane. Da i mimo Ramazana ponekad zapostiš. Ponedjeljkom, četvrtkom, bijele dane. To su, kaže, odlike koje je čovjek iz Ramazana prenio u svoj život. I to je ono što, zbog čega dolazi. Da nas promijeni. Jer mi trebamo takve prilike koje nam se ponude da čovjek promijeni svoj život. Treća odlika mjeseca Ramazana jeste doba. I zadnji ajet koji je Hafiz citirao u kontekstu ajeta o, o postu, Allah kaže u 186. ajetu Rebekare وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب Poslije propisivanja posta, Allah kaže, kad te moji robovi pitaju za mene, reci da sam ja blizu. I mjesec Ramazana je mjesec dove. To je ibadet koji Allah posebno voli. Allah voli ovisnike o njemu. Ne ove ovisnike o drogama. Allah voli ovisnike, kad znači čovjek ovisnik o Allahu, kada ga stalno dovi, kada stalno da ga traži, zato je čast biti ovisnik o Allahu. Rob Allaha subhanahu ta'ala. Kada bi god htio da pohvali svoje poslanike, Allah je u Kur'an i pohvalio sa riječima da su oni njegovi robovi. A jedan od najvećih oblika badeta je da čovjek dovi svog gospodara. Zato nemoj propustiti priliku da u mjesecu Ramazanu doviš. Nije džabi, ni slučajno ovaj ajet od dovi ovdje došao. To je poruka Allaha subhanahu wa ta'ala da iskoristimo mjesec Ramazan u dovi. Dovi za sebe, dovi za svoju djecu, za svoju porodicu. Jer u svakom tom dijelu čovjek treba pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala da, da ustraje. Četvrta odlika Ramazana jeste sadaka. Kažu uh, ashabi opisujući poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji bilježi imam Buharija kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam eđvadan nasi. Poslanik je sallam bio najdarežljiviji, najplemenitiji čovjek. Kaže, wa eđvedu ma kunu fi Ramadan. A naj plemenitiji najdarežljiviji je bio u Ramazanu kada se susretne sa Džibrilom, a dolazio mu je svaku veći Džibril u Ramazanu i susreta se sa njim. Pa kaže poslanik, ali selam je bio darežljiviji od vjetra postanog. Vjetar kada, dođe, on obuhvati sve. Ne samo, da kažem, pojedine biljke, nego sve biljke. Tako je poslanik Ali Selam bio. Darežljiv kada je mjesec Ramazan u pitanju. Zato treba iskoristiti priliku da Ramazanu svaki dan čovjek ima sadaku. Koliko može sadaku da ima, da udje, da se navikava da, da dijeli u Ramazanu. I da, primjer radi, organizuje iftare ljudima, poziva ljude na iftar. Jer svaki postač koji posti, sve što uradi u tom danu, ako ga ti iftariš, on dobiješ njegove, njegove sevape, isto kao Ne samo njegov post, nego sve što uradi taj dan. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je Allah objavom Kur'ana najavio promjenu ovog svijeta. I svijet je promijenio poslije mjeseca Ramazana u kojem je objavljen Kur'an i Zato treba da bude mjesec Ramazan tačka od koje ćemo mi nastojati da promijenimo sebe i tako učestvujemo u promjeni e, samog svijeta i okruženja u kojem, u kojem mi e, živimo. Ne smije se dogoditi da čovjek u mjesecu Ramazanu živi kao što je živio van Ramazana. To je najveći gubitak koji čovjek može sebi priuštiti. Allah kada je opisivao post kaže jamen ma'dudat određen broj dana. To je samo 30 dana i brzo prođu. Zato čovjek ne smije oklijevati. Mora od početka dobro startati da bi daleko dogurao u mjesecu, mjesecu Ramazanu i nastojati da ima plan ibadeta u mjesecu Ramazanu i da ga pokuša ispuniti. Ako je to džuz svaki dan, to je džuz svaki dan. Ali, draga moja braćo, nećemo sebi pomoći na bolji način mjesecu Ramazanu od, načina da se odreknemo televizije i Facebooka. Ja mislim jesam insan koji se odrekao dvije stvari da bi on imao tri života. Imao bi vremena ne znaš što šta će raditi. Proći dva, tri džuza i na fila, ma, nikad do, vrijeme proći. Ali u mjesecu Ramazanu ne smijemo sebi dozvoliti da provedemo na, na mobitel. Bez obzira šta teme bili. Naši su prije preci. Kada neko umre, stavi deku na televizor. Tako bio prije opća kod nas u ne znam je kod vas bio. Stavi deku, stavi na milje onaj, kako se zove, na heklanje, ono, na mobitel, na televizor, na sve. Halali to. Odrekli se toga radi sebe. Mi smo ovisnici u našim mobitelima. Mi smo ovisnici u našim mobitelima. Ja mislim danas da ljudima kada kažeš onaj, da posti bez hane, pića, kaže samo mobitel radine. Ako mobitel tu ja mogu i dva, tri dana. Ali nemojmo mi mobitel Ovisnost vre, našeg vremena su ovi aparati. I nema bolje prilike nego da noć prije Ramazana odjaviš se sa Facebooka. Ja pozivam vas, ja sam taj poziv neki dan vidio od našeg brata Almira Kapića koji je pozvao ljude na to. Ja ću se prvi odazvati. Mjesec Ramazan nije mjesec Facebooka. I čovjek treba da se udalji od toga i posvjeti se ovim ibadetima koje smo sada spomenuli tokom ovog našeg, našeg izlaganja. iskoristimo mjesec Ramazan. Ne znamo ko će od nas sljedeće godine ponovo biti živ. Dajemo svoj maksimum u ovom mjesecu i nastojimo da ovaj mjesec bude tačka u kojoj ćemo mi promijeniti svoj život na bolje. Donijeti neke odluke koje će promijeniti naš život i dovesti nas u bolje stanje. A stanje naše zajednice zavisi od nas sami kad svako od nas se popravi, naše stanje će se u globalu, inša Allah, našem društvu e, popraviti. Molim Allaha subhanahu wa da vas nagradi za vaš dolazak. Molim Allaha subhanahu wa da nagradi naše organizatore koji su nam omogućili priliku da se s vama susretnemo ovdje. Subhana Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa